อันนี้ก็เพิ่งปฏิบัติวันแรกเนาะก็ต้องเจอกับประสบการณ์หลายๆ อย่างในการปฏิบัติเนี่ย今天我们是禅修的第一天，也可能你们见到了很多状态。โดยเฉพาะนิวรณธรรมห้าตัว五五盖บางคนอาจจะ ไม่รู้ศัพท์คำนี้แต่บางคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง有些人可能不知道什么是五盖没听到这个词แต่ความหมายพระเจ้าบอกว่าความหมายคือมันเป็นสิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้บรรลุถึงคุณงามความดี佛陀说这个五盖的意思就是哦不让不让我们啊接受到的 让我们得到好的障碍，障碍就是五个障碍，不让我们得到好善善法善法。เดี๋ยวให้มาช่วยแปลมองนะก็อย่างที่ว่าเราเจอหลายคนเจอเนาะความง่วงนอนนะ ความง่วงนอน比如说今天很多人也接过了那个睡眠盖就是困不成อันนี้ก็เป็นหนึ่งนะหนึ่งในนิวรณธรรมที่เจอกันตั้งแต่วันแรกๆนะ这个也是อ一个一个盖可以说一啊一个五障碍一个障碍我们经常见到ไหวไหมคิดว่าจะสู้ไหวไหมเนี่ย

แต่บางทีนะมีนักปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติที่วัดนะพอปฏิบัติวันแรกก็ง่วงมากเนี่ย ขอกลับบ้านมีหลายคนเป็นแบบนี้有些泰国修行者到啊啊，我们到场去修行，然后第一天、第二天就啊很困很困，太太困了，然后就回家了。เอาเข้าจริงเราลองคิดดูตอนเราทำงาน เคยไหมอ่ะที่ทำงานจนดึกเนาะงานไม่เสร็จมันก็ง่วงเราก็ยังสามารถทำมันสำเร็จได้นะ嗯，其实呢，当我们在在我们生活当中，我们要工作，你有这样的经验吗？就啊，过做做工作到晚啊，到晚上，但是还没做完，也是有困。 หรือเราขับรถเนาะบางทีมันก็จำเป็นต้องต้องไปให้มันถึงนะง่วงขนาดไหนก็ต้องฝืนนะหรือหาอะไรมาเสริมดื่มอะไรมาช่วย มันก็สามารถทำได้นะยังไม่ตายกันเนี่ยแต่ว่ารอดมาว่า或者我们开车有的时候也很困但是还还没到也要继续开嗯现在还是可以活着 หรือญาติหรือญาติพี่น้องเราป่วยนะเราต้องไปเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลบางทีก็ต้องเฝ้าไข้ก็เหนื่อยนะหรือทำงานไปตัวอีกก็เหนื่อยนะเราก็ยังอดทนกันได้นะือ有的时候我们亲戚或者家人生病住院我们还要照顾他呃一边照顾一边也要工作也是很累啊很疲劳อะไรเราใช้อะไร ถึงผ่านมาได้你们用什么法才可以过过度过啊，สิ่งที่เด่นๆคืออะไรอดทนอ่า最明显的是是不是忍耐ปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็เหมือนกันนะวันแรกๆเนี่ยใส่ท่องบ่อยๆอดทนเดินหน้า 修行也是这样啊。我刚刚我们刚刚开始也要啊，记住要念，要忍耐。嗯，ทนมันหน่อยนะมันง่วงขนาดไหนนะลองทนืูอประมาณดู不管他是啊那么那么困，忍耐一下。ตั้งใจนะตั้งอธิษฐานสัจจวาจาง่วงขนาดไหนยังไม่ถึงเวลาจะไม่นอนจะไม่หลับนะ 我们要发愿一下啊，还不到时间，我我不停，不管是很不，敢没？你你敢吗？ตั้งใจอธิษฐานลองดูเนี่ยสิบวันเนี่ยถ้าไม่ถึงเวลาอตอนค่ำจะไม่ไปนอน จะไม่หลับเลยนี่ย发愿一下 这十天如果不到晚上我不去睡觉，แค่สิบวันเองนะสิบสิบ天呢มันจะหนักขนาดไหนลองดูดิ不会ไม่หนัก很难ากนะ ผู้หนาหน้านะต้อง อันนี้เป็นแค่ด่านแรก ถ้าด่านแรกไม่ผ่านเนี่ย มันก็ไปไม่ถึงไหนหรอกนะ第一个程度，如果我我们这这一第一个程度还不可以过去，那我们 好，这个结怪，嗯，可以怎么进步呢？เคยเล่นเกมไหมเล่นเกมแล้ว ก็ด่านแรกนี่ก็ไม่ผ่านเกมโอเวอร์น่ะมันก็玩玩过游戏吗？玩，也有很多阶段是吧？是的，阶段第一个阶段你你们不可以过关，过关过关那就 game over 了。游戏结束，游戏结束，行吗？ ภาวนาก็เหมือนกันนะ ใครหลายคนเจอแค่ด่านนี้ไม่ไม่เอาแล้วไม่ภาวนาแล้วเป็นคนธรรมดาดีกว่า修行也是一样哈，我们来修行啊，见见到这这第一个阶段阶段啊，不想不想继续去了，就啊失败了。เนาก็ เอา งัดอุบายทุกวิธีการที่เราสามารถเอามาช่วยให้มันตื่นตัวขึ้นมาได้นะอุบายไหนที่มันไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเนาะอะไรมันนะก็งัดออกมาช่วยตัวเองให้ได้นะ所以呢我们啊如果有什么技巧有什么方法我们都要来用要使用它啊那个方只是那个方法 不不伤害其他人，不伤害自己，那就可以了。มีเพราะบางคนก็เขาเห็นเขาคุยกันคุยกัน ก็ตื่นเตือนโยม เวลานี้ปฏิบัติธรรมเนาะทำไมคุยกันเยอะเหลือเกินนะอาตมาเตือนเขาก็บอกว่า หนูง่วงนอน หนูก็เลยไปชวนเพื่อนคุยมันจะได้หายง่วง อันนี้อาตมามองว่าเป็นการเบียดเบียนคนอื่น 看到啊，两两个修行者，他们聊天很多，说说话很多，然后尊者就啊提醒他，你为什么你说说话很多呢？然后啊那那个女的就回答，因为我很困，困沉，所以我叫朋友说话一下，就为了醒醒过来。嗯，那这这样就叫伤害其他人。嗯，因为。 เพื่อนเขากำลังจะตั้งใจปฏิบัติโดนคนนั้นมาชวนคุยเขาก็เลยเสียสมาธินะ那他的朋友可能认真的กง有这样的啊来，有这有另外一个人劝说呢，他就啊没有没有认真的心。นะก็อย่างที่มาบอกหาวิธีนะทำเร็วขึ้นทำแรงขึ้นอะไรเนะ那我们就找方法一下，可能啊做 这个手不动做，做的快一点，或者做的重一点。หรือบางทีก็เนี่ยมองไปไกลๆ มองดูต้นไม้มองดูท้องฟ้าให้มันสดชื่นขึ้น看看天天空看树树木หรือออกกำลังกายนะที่มันแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะให้มันมีสติโยคะอะไรแบบนี้ให้มันมีสติ或者可以啊运做 做运动啊，那个比如说瑜伽或者什么的，让自己可以有觉性。กวนแขนไห่นะกวนแขนมีสติอะไรหลวงพ่อคำเขียนท่านก็ชอบทำนะตอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าท่านจแกวนแขนกวนแขนสเเรา่老每天早上甩甩手 甩手工甩手工แต่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อทำแก้ง่วงนะหลวงพ่อทำแบบ อ่า ให้บริหารร่างกายแล้วก็ การแข่งขันเราไม่ใช่为了取消那个困啊它它只是为了啊运动身体啊让身体健康หลวงพ่อว่ามันดีต่อสุขภาพนะอ่า但长老说这这个运动是对身体好 แต่ของเราเองถ้าทำมันก็ได้ได้ทั้งสุขภาพดีนะ แล้วก็ได้ทำเพื่อแก้ง่วงไปด้วยก็ได้นะ如果我们做也也有两个好处，就是身体也好，还有也可以就是不困。ถ้ามันง่วงเยอะๆนะลงไปเดินที่แต่แต่ะเดินไปไกลยาวๆเนี่ยถอดรองเท้าเดินดูสิมันยังง่วงอยู่หรือเปล่าก้ว่า很困的话你可以那个到下面那个拖 或鞋子走，惊惊惊惊醒道或啊，真的说热热热啊，他不是真的说不是惊醒道，那个路啊，路，对，我那个远远热热的那个路啊，走一走还是有困 มันจะไม่ง่วงนะถ้าไม่ไหว จริงๆก็เข้าห้องน้ำนะล้างหน้าล้างตาอะไรนะให้มันสดชื่นขึ้นนะ อันนี้เป็นอุบายที่เราเอามามาสู้กับมันนะ 是有很多技巧来战胜它。แต่ก็อีกสำคัญอย่างคือวางใจเนาะวางใจให้มันถูก อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดมัน另外很啊另外很重很重要的一个部分就是我们应该知道怎么把我们的心怎么放怎么把我们的心放在哪里เขาก็เป็นธรรมชาติของเขานะธรรมชาติของเขาเป็นแบบนั้นนะ 我们要了解它也是他的自然就是他那样的หน้าที่ของเราคือเราฝึกสติไปเรื่อยนะเราเราก็ทำให้มันรู้สึกตัวไม่ให้มันหลับหน้าที่ของเรา我们的责任我们的工作只是要培养觉性啊不要跟着他去睡觉คล้ายๆ เหมือนขึ้นเขาอะเหมือนเดินขึ้นเขาอะนะ好像爬山嗯 เราจะไปบ่นทำไมว่าเขา มันสูง มันเหนื่อยนะธรรมชาติเขาเป็นแบบนั้น为什么要责怪山很很高啊很很累其实山它自然就是那样本来就是那样นะหน้าที่ของเราคืออะไรเดินไปทีละก้าว อดทนมุ่งมั่น ไปเรื่อยๆ我们的什么呢要一步一步的走忍耐一步一步的走 ถ้าเราไปบ่นโอ้ัญไนมันเหนื่อยทำไมมันสูงทำไมมันไม่ถึงเัทีเนี่ยโอ้ท้อนะ如果我们一直责怪那哦为什么山很高为什么还不นไม่ถึงเ่่อรนนเีหมือนถ้าเราบ่นเมื่อไรมันจะหายง่วง เมื่อไรมันจะตื่นเนี่ยโอ้ยิ่งหนักเลย如果我们说哦อ哦什么时候这个这个困 顺面去呢，为什么有这个空呢？那就很更更不好。อมเนาะะเราก็อดทนแล้วก็เดินไปเรื่อยไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไรมันจะหายหน้าที่ของเราก็คือเดินทาง เดินทางขึ้นเขาทีละก้าวอันนี้ก็เหมือนกันมีสติทีละก้าวเดี๋ยวมันก็หายเอง我们不要责怪其他的，我们只要做我们的责任。比如说爬山，只是走一步一步， 我们培养觉性也是啊，一刹那一刹那一次一次的知道。ตอนเรามาต่อสู้กับความง่วงใหม่ๆก็หนักเหมือนกันนะ นึกว่าจะไม่ไหวเหมือนกันนะแต่ก็ทนสู้ไปนะจนเจอ自己啊刚刚刚开始啊跟那个困城困战胜的时候也也很难很难过แต่พอผ่านมาได้มันรู้สึกเหมือนเราขึ้นเขา พอขึ้นแล้วมันเป็นทางเรียบโอ้เดินสบายแล้ว วันนั้นก็สบาย已经已经超过了已经跨跨越已经跨越了就好像啊爬山爬山爬到那个顶了那就那个地地就平平的嗯แต่คำว่าผ่านได้ไม่ใช่ว่าวันหลังจะไม่เกิดนะวันหลังก็อาจจะเกิดอีกนะ 啊啊，这么说，当我们可以超越了，也意思也不是后来不可以再发生，以后也可以啊那个昏神可可能再来。มันก็ไม่ใช่หนูลายหรอกมันเป็นอีกรูปหนึ่งที่มันเราต้องเดินข้ามมัน其实不是同同个同那个昏神回来，它只是另外一个山，我们绕过去。 ใช่ไหมเหมือนเราเดินข้ามเขาลูกนี้ค่ะ ไปเจออีกเขาลูกนึงอ่ะก็เดินข้ามไปอีกนะผาผาผาซ้ำผาเจผา这个山然后啊爬过了还有另外一个还有另外一个นแต่เราเคยข้ามได้ลูกหนึ่งเคยข้ามได้มันจะมีกำลังใจแล้วก็เออครั้งต่อไปก็ทำอีกคล้ายๆ กันนี่แหละแต่มันก็ผ่านได้ถ้า如果能成功了一次那以后我们就有 ตัวอื่นๆก็มีนะ บางคนก็ฟุ้งซ่านเนาะฟุ้งซ่านมีความคิดหลายๆอย่าง โดยเฉพาะเราเพิ่งทำงานเสร็จเพิ่งเคลียร์ธุระอะไรต่างๆมา ก็อาจจะฟุ้งซ่านเยอะหน่อย其他的障碍也有比如说散乱啊你们啊昨天刚刚来啊来泰国旅行也可能 很多事情、很多东西，那心也可能还有那个想想到那些事情会散乱。แต่ก็ถ้าจะช่วยได้ก็อย่างช่วงเนี้ยเราก็ปิดโทรศัพท์เรื่องการสื่อสารหรืออ่านข้อมูลอะไรต่างๆมันจะได้ทำให้จิตมันฟุ้งน้อยลง也有方法帮助，比如说就关手机或者不要多联系。 พูดคุยกับคนอื่นให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น说话沟通你要最少的最少的是最好แล้วมันจะเห็นจิตมันฟุ้งอยู่ข้างในได้ชัดขึ้นนะ就可以看到自己的心看得很清楚มันเหมือนคนเป็นบ้าเลยนะอยากจะพูดบ่นใใจคนเดียวนะ好像疯疯人疯子 就一直跟啊，就是自己跟自己说话啊，但是在心里面哈没有说出来。เนาะมันหาเรื่องนั่นเรื่องนี้มาคิดอดีตนานหลายปีก็ขุดมาคิดนะหรือบางทีก็คิดอยากจะทำนั่นทำนี่นะสารพัดนะอาจารย์ 什么什么做很多事情รู้ทันมันเนาะแล้วก็อย่าไหลไปกับมันอย่าตามมันไม่ต้องไปประมาณเอ๊ะทำไมมันถึงคิดแบบนี้ทำไมมันถึงคิดมาก ไม่ต้องไปทำใหม่不要思维为什么我这么想为什么我想很多为什么念头很多啊不要有说为什么มีหนังสือธรรมะเล่มนึงก็เขียนว่า

มันถ้าเรารู้สึกตัวนะ ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้มันจบมันไม่มี当我们有觉性呢，我们我们觉当觉知当下就没有没有疑问，没有问题啊，为什么是那样？为什么是这样？คือมันแค่รู้อ่ะมันแค่รู้ว่าเออมันคิดแค่รู้ว่ามันคิดจบนะ只只是知道只是知道念头来了 หลวงพ่อเทียนยัี่บอกมันยิ่งคิดมากนะก็ยิ่งดีเราจะได้รู้มากหลวงพ่อเทียน尊者说念头越多越好因为我们越越知道的次数越多อืมจริง ๆนะถ้าใครจับฝึกสติได้จับจักได้เออความคิดเนี่ยมันดี เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้เราได้มีสติมากขึ้นนะ谁能理解这个修行和核心原则就可以可以知道啊如果念头越多对我们的修行越好มันไม่คิดอ่ะเราก็ได้รู้กายที่กำลังทำกำลังเคลื่อนไหวมันคิดเราก็ได้รู้ทันใจที่มันคิด้่าเไนะ如果没有念头我们也可以啊看观身体如果 有念头也可以关心ดีทั้งนั้นเลยนะคิดก็ดี ไม่คิดก็ดี都很好啊有念头也好没有念头也好ไม่ว่ามันจะคิดดีหรือคิดไม่ดี ไม่ ไม่เป็นไรก็แค่รู้念头好不好也没关系只是知道นะ หรือแม้แต่ความสงสัยเนาะมันก็แค่เป็นอาการหนึ่งที่หลอกให้เราไปคิดหาคำตอบอะไรประมาณนี้ 怀疑呢，只是一个状态，让欺骗我们寻找答案。嗯，那เราให้เรารู้รู้มันอย่างที่มันเป็นนะ我们只是要知道它它是怎样就是那样พวกนี้แหละ เราอาศัยนิวรณธรรมนะมาเป็นคล้ายๆทำให้เราได้พัฒนาคุณธรรมสติปัญญาขึ้นในใจของเรา我们 就用这些障碍来啊提高自己的啊觉性和智慧。แล้วเราก็ใจมันจะเป็นกลางกับสภาวะต่างๆมากขึ้นแต่ก่อนมันจะหลงไปชอบไม่ชอบอยากได้หรือไม่อยากได้แต่พอเรารู้เฉยๆใจมันจะเป็นกลางกับมันมากขึ้นแล้วจ然后心จ就越来越在中道在中中密中道中道啊 不管是什么状态，我们心会在中道。เป็นกลางด้วยแล้วก็ตั้งมั่นด้วยไม่ไม่ไหลไป หรือไหลไปปุ๊บก็กลับมาได้เร็วนะใน中道也是还啊不只是在中道而且也有安住安住心安住的心没有跟着那个身体的状态跑อันนี้เรียกว่ามัน มันมีทั้งสติมีทั้งสมาธิขึ้นในจิตใจ这就叫嗯它这边有戒有定在我们心上有两个升起พอเรามีสติรู้ทันด้อยมันก็มีผิดนะเพราะว่าเรามีความอดกั้นมีความอดทนไม่ทำตามใจไม่ทำตามความอยากที่มันจะผิดสินนะสินก็มี ถ้า我们有决心那就算有戒了因为我们没有跟着那个贪或者嗔嗯好 จิตใจแบบนี้เรียกว่าเป็นจิตใจที่มีคุณภาพนะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยพอมันมันจะเห็นสภาวะธรรมต่าง ๆเอ๊ะเกิดขึ้นมาดับไปเกิดขึ้นมาดับไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 所有的啊情况状态只是升起灭去，升起灭去。ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิด แล้วก็ดับ没有什么是永远的只是升起然后就灭去เห็นไหมเดี๋ยวก็สงสัย สงสัย ก็ดับ有时候怀疑升起然后它那个怀疑也会灭去คิดดีเกิดขึ้นคิดดีก็ดับนะ 有一个好的想法升起，那个一一会儿它就会灭去。คิดไม่ดีเกิดขึ้นมันก็ดับนะ不好的想法升起，它也会灭去。อาการต่างๆนะ เห็นเลย มันมีแต่อาการที่มันเกิด มันดับนะ所有所有的状况只是啊升起和灭去。บังคับให้เป็นอย่างที่ใจต้องการไม่ได้我们不可以控制不可以 ร่างกายเราองเหมือนกันเนาะนั่งสบายละถ้าพักหนึ่งก็ปวดก็เมื่อยก็ต้องเปลี่ยน我们身体也是一样现在啊刚刚做的时候觉得哦很舒服了但是一会儿呢坐变了苦要改变ไม่ใช่เราปฏิบัติไปแล้วมันจะไม่ปวดนะอาตมาก็ยังปวดนะ不是我们修修了很长就没有苦受啊 尊者自己我我也还有อ่าันเนี้ยมองมันเป็นเป็นธรรมชาตินะ要看它是它那样的是自然的แต่ขนาดโน้ตปวดสมควรเปลี่ยนก่อนเราจะเปลี่ยนแล้วก็กำหนดสติแล้วก็เปลี่ยนด้วยการมีสติอะไรเนี้ยนะสมมุติเนี่ยาง当我们้อ的时候要啊做 受不了了，要换一下。但是要换的时候，也要有决心的换，要知道它才换。嗯，那เราก็ต้องเนี่ยอาศัยความอดทนนะแล้วอาศัยความขยันทำบ่อยๆทำบ่อยๆรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรทำเยอะๆอ们ใช้用忍耐和精进啊，我们就不停的用功 有的时候知道，有的时候嗯走神，不知道也也没关系。แต่ไม่ใช่ทำแต่มือหรือเดินแต่เท้าเนาะอัทำจริงๆคือใจมีความตั้งใจนะตั้งใจรู้用功的时候不只是身体做啊手部动作或者身体清醒，重要的是心要知道，心要要觉知。嗯，ตั้งใจ แต่อย่าถลำไปจนเครียดจนจ้องอะไรนะ你要一时的知道，但是也不要啊进进入，就是不要太专注，不要太刻意。แต่บางทีมันก็เป็นของมันนะพอเป็นละเราก็อ่ะผ่อนคลายขึ้นปล่อยออกมา但是他也有可能自己就是啊啊进进入跑进跑进去。 เหมือนเราฝึกอ่ะเคยคนจีนอาจจะเคยฝึกเนาะไทเก๊กเลยนะรำไทเก๊กนะไทจีหรือกังฟูใช่ไหมเคยไหมมาทีมันท่าต่างๆเนาะแต่เราทำาท่าต่างๆอ่ะ แต่ท่าอะไรก็แล้วแต่ บางครั้งมันก็เก่งเกินไป เพราะว่าเราอยากจะให้มันดี อยากจะให้เป็นเหมือนอาจารย์เราก็อยากเลยนะคือเราอยากให้มันดีมันก็เลยเกรงน 就比较紧紧张紧绷แต่ถ้าเราเออทำเล่นๆนะก็รู้สึกไปรู้สึกไปเนี่ยมันจะมันจะพอดีของมัน其实我们只要放松自在的做它就是好的แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเลยนะไม่มีความเพียรไม่ขยันเลยบางทีก็มันก็ทำไม่ได้เลยนะมันก็แบบไม่ มันก็ทำไม่สำเร็จนะ 你用功的时候，如果一点一点意识也没有，一点刻意也没有，那也很难成功。มันเป็นความพอดีนะความพอดีค่อยๆปรับบางทีก็ตึงไปบางทีก็หย่อนไปนะปรับมาพอดี正好的一点啊，我们要调整一下啊，有的时候太紧，有的时候太松。ทั้งเรื่องของกายนะบางทีก็ เกิดกับกายบ้างบางทีก็เป็นเรื่องของใจนะที่มันเป็นอาการแบบนั้นเนี่ยท่าแบบนี้นะก็คือดูมันเก่งไหมถ้าเก่งอ่ะก็ผ่อนนะจิตใจก็เหมือนกันนะเวลาปฏิบัติบางทีบางคน ข้าของไปนะ我们心也是一样，有些人做工的时候太紧绷了，太专注。แต่บางคนพอไม่ตั้งใจเลยก็คิดแหลกละหันไปยาวไกล但是也有些人啊，没有没有刻意啊，就太洒落了，就跑跑的太多了。ใครจะเป็นคนรู้？是这样，是谁能知道呢？ ตัวเองนะ เราเองต้องรู้ทันตัวเอง เวลามันมันผิดปกติไป不เราผิดไปนะ ก็เตือนตัวเองอ่ะแก้ไขตนเองอา知不对了要提醒自己改变自己แต่ถ้าพระไปเตือนก็อย่าโกรธกันนะ เวลาเห็นง่วงนอนเนาะ如果师去提醒 你们你们不要生气吧。如果困的话，หวังดีเห็นพวกเราอุตส่าห์มาทำวาไกลมานอนจะเปลี่ยนที่นอนเฉยๆเปลี่ยนที่กินเฉยๆได้ประโยชน์น้อย他是啊啊，师傅们是好意的，对我们好好意善意啊，不啊，他不想让我们只是 换一个灯，换一个地方吃吃睡睡喝喝，吃吃喝喝睡睡。เนาะคนอื่นเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาไปเที่ยวพัทยาไปหากินนั่นกินนี่นะเป็นแค่ความสุขโลกโลกสนุกสนาน อืมอ่า其他人来泰国旅游呢有很多人去帕提亚去清迈找好好的东好吃的东西去出去玩 但是那个只是世间的快乐是很短。แต่อาตมาว่าพวกเรามาเนี่ยเป็นของดีที่สุดในเมืองไทยแล้วนะตัวธรรมะ但是就觉得啊你们来到泰国来到这里就是得到泰得到泰国最好最宝贵的东西嗯เรามา มาหาของดีมาฝึกฝนของดีที่สุดที่ที่มันจะเรียกว่าติดตัวติดใจเราไปตลอดเลี่ยมันมีค่าที่สุดเลย我们来用功来练习为了啊修修行修自己那个结果可以一直跟着我们身体和心ถ้าเปรียบเทียบนะก็ไม่ใช่มามันมองว่า มันเปรียบเทียบเกินเลยนะมารู้สึกว่า เหมือนพวกเหมือนพระถังสัมจังนะ เดินทางไปอินเดีย ไปศึกษาพระสูตรศึกษาพระไตรปิฎกต่าง ท่านอยากจะรู้แล้วก็ท่านอยากจะกลับไปเผยแพร่ที่เมืองจีนมาว่า พวกเราเป็นใคร้ายเนี้作者觉得你们来到泰国学习啊，来啊修修行，好像唐僧啊到印度学习，唐僧 บังคับเรา啊，去去学习到他他去运动取经，เขาบอกไปไปรับคำพีไปไปรับไม่ได้ไปรับท่านไปเรียนต้องมาหลายปีกว่าจะแต่แต่ไม่ใช่ไปเอามา ต้องมาแปลไปเรียนอยู่ที่นั่นต้องมาหลายปีไปศึกษาแล้วก็รวบรวมคำพีโบราณหลายอย่างมาด้วยอืมที่จริงนะอันนั้น คือเพื่ออะไร เพื่อให้ท่านเข้าใจธรรมะ แล้วก็มาเผยแผ่ธรรมะต่ออาตมาก็ว่าที่จริงนะ อันนี้คือมันเป็นการเรียนธรรมะแบบ แบบตรงๆ ไม่ต้องไปศึกษากว้างเหมือน รู้พระสูตรเยอะก็ได้ แต่จริงเราศึกษาตรง สู่ความพ้นทุกข์หรือว่าทุกน้อยรงเนี่ยมันตรงที่สุดนะ 我们来修来修行是很值啊，很值，很值得的学法。嗯，那那，พอเราเข้าใจนะ，พอเราเข้าใจเราเนี้ยแหละจะเป็นพระคัมภีร์เคลื่อนที่ที่แสดงธรรมอยู่ตลอดเวลา。当你们开悟了，当你们，这就是不是当你们开，就是理解法了，那你就变成。 就是很动的，会动的心，心脏吧，心脏会移动的经，会移动的经藏。จะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้เนาะแต่ชูเจ้า可以นะ อย่างอาจารย์กำพลก็ไม่ได้บวชนะก็ อย่างแสดงธรรมได้ลึกซึ้งแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมหาชนเป็นจำนวนมาก好像啊甘鹏老师他也没有出家但是他 可以啊开示的很好，对对很多人很有意义。หรือหลายคนก็เป็นเป็นพระเป็นแม่ชีนะก็ทำประโยชน์ต่อศาสนาได้เยอะนะ或者有些啊师傅们也嗯对也可以做很好就怎么说啊为了佛教做很好的事情。 เนาะก็อยากก็เลยอยากให้พวกเราได้ตั้งใจว่าที่เรามาที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ายิ่งใหญ่นะแล้วก็สำคัญมากนะ就啊，让我们啊认真一下，因为你们来这里啊来做这个事情是很伟大、很很好、非常好的事情。จะมองว่าเป็นประโยชน์ที่มีค่ากับชีวิตเราที่สุดก็ว่าได้นะ 这是你人生当中最最宝贵的。หรือเราจะมองว่าเราจะไปไปเรียกว่าไปเผยแผ่หรือไปบอกกล่าวกับคนที่เรารักหรือคนที่เรารู้จักมันก็จะเป็นประโยชน์ที่มีค่ามากนะ以后如果你要弘法或者要就是 告诉你们，你你知道的人、家人、亲戚也是很大的事情，很大的功德。嗯，啊，好，好，มงคล吉尔达，那啊，可以这样。